As meninas da Marconi estão tudo sentando bem. As meninas da Marconi estão tudo sentando bem. Eu descobri, vou espanar esse dom que elas têm. As meninas da Marconi estão tudo sentando bem. Na pica ela vai, ah, ah. na pica ela sente pica, ela sai, vai na pica, ela zen. Caralho, o brinquedo na tá pica, fora, sai, brinquedo. Vai na Aê. pica, ela zen. O R7 descobriu esse dom que elas têm. As meninas da Marconi tão tudo sentando bem. Na pica ela vai, ah, ah, na pica ela vem. Oi, na pica ela vai, ah, Oi, na pica ela vem. na pica ela sai, na pica ela zen. na pica ela sai na O R7 descobriu esse dom que elas têm. O R7 descobriu esse dom que elas têm. Que as meninas do Elipa tão tudo sentando bem. Na pica ela vai, oi! Ou na pica ela vem, ah, ah, na pica ela vai, R7. Ou na pica ela vem, se ele manda ela vem. menina da Marconi tão tudo sentando bem. As meninas da Marconi tão tudo sentando bem. Eu descobri, vou espanar esse dom que elas têm. As meninas da Marconi tão tudo sentando bem. Na pica ela vai, ah, ah. na pica elas vem, na pica elas vai. Vai na pica elas vem. Caralho, brinquedo na tá pica tá elas vai, vai na pica elas vem. Ah, o R7 descobriu esse dom que elas têm. As meninas da Marconi estão tudo sentando bem. Na pica ela vai, ah, ah, na pica ela vem. Vai, na pica ela vai, ah, na pica ela vem. Vai, na pica ela sai, na pica ela vem. Vai, na pica ela sai na O R7 descobriu esse dom que elas têm. O R7 descobriu esse dom que elas têm. Que as meninas do Elipa tão tudo sentando bem. Na pica ela vai, oi, ou na pica ela vem. Ah, ah, na pica ela vai, R7, ou na pica ela vem. Se ele manda, ela vem. Bye.